Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts k konsekrēto dzīve. Konsekrēto dzīve, arī Dievam veltītā dzīve dzīvesveids, kuru praktizē reliģisko ordeņu, kongregāciju un sekulāro institūtu locekļi, eremīti, konsekrētās jaunavas un atraitnes. Personas, kas publiski vai privāti devušas svētsolījumus. Mazliet no vēstures. Pēc otrā Vatikāna koncila var izšķirt šādas konsekrētās dzīves formas. Pirmā – klostera mūku dzīves forma – Nu, šodien Benediktiņa, Dominikāņa un tā tālāk. Otrā – apustuliskās dzīves kopiena. Par to es mazliet vēlāk pastāstīšu. Un trešā – laju institūti. Vēl var izšķirt individuālās konsekrētās dzīves formas. Pirmā – konsekrētās jaunavas. Otrakārt – konsekrētās atraitnes. Un treškārt – tūkstnešnieki, tientuļnieki. Klostera mūku dzīves formas mēs aplūkosim mazliet vēlāk, bet tagad gribētos vēl mazliet pārunāt par apustuliskās dzīves kopienām. Tas ir kopienas, kur ir kopdzīve pēc īpašas regulas, un tur svarīgi realizēt kopējus mērķus. Tas var būt arī diecēzes ietvaros vai arī pakļautas pāvestam. Atšķirībā no klosteriem, klosteru dzīves, to locekļi nesaliek publiskus svētsolījumus. Bīskapa uzdevums diecēzē eh, tiek pildīti. Tātad šos kopienas locekļi pilda bīskapa uzdevumus. Viņiem arī ir vismaz viena kapela. Tiem var būt arī īpašumā savas mājas un viena ģenerālā māja. Formācija tiem ir kopīga – un galvenie ir evaņģeliskie padomi, tāpat kā klosteru dzīvēs, un viņi saliek šķīstības solījumu un nav laulāti. Pie konsekrēto dzīves pieskaitām arī laicīgie institūti. Tie ir dibināti 1947. gadā 2. februārī, un to statūtus apstiprinājis pāvests Pīs 12. Pirmais tāds institūts ir Opus Dei, kas ir dibināts 1947. gadā 24. februārī. Mūsu dienās tas vairs nav laju institūts, bet personālā prelatūra pēc otrā Vatikāna koncila. Un mums Latvijā arī ir opustēji. Un tagad neliela iedziļināšanās. Tas, kas ir raksturīgi konsekrētai dzīvei, ir svēt solījumi, par kuru eh, runājam šķistībā, nabadzība un paklausība. Tas viss nozīmē, ka cilvēks ir veltīts dievam, it visā, visā savā dvēselē, un ķermenī, un arī savā vēlmēs, visas ir veltītas dievam. Dzīvojam kopienā. Paklausība, piemēram, tas, ir, tas nozīmē, ka paklausība nevis dievam kā tādam, jo tas ir pats par sevi saprotams, bet konkrētām institūcijām, piemēram, ordenim vai, vai kongregācijai, kurā veido arī savu aktivitāti un dzīvi konkrētā veidā, konkrētās vietās un ar konkrētiem darbiem. Tāpēc arī viss, ko mums ir, pieder institūcijai, un mēs arī tie, kuri solīja paklausību un nabadzīgu, atdod visu, ko viņam ir, tai institūcijai un kopienai. Konsekrētā dzīve ir ļoti svarīga un vienmēr bija evangelizācijas darba. Zinām, ka ir tie institūti, kuri ir veltīti nu, tikai misijām vai evangelizācijai. Un darbojas ļoti, ļoti auglīgi, īpaši no 16. gadsimta, kur arī tika dibināti dažādi institūti, kuri darbojas misijās dažādas vietas pasaulē un joprojām to dara tagad varam redzēt, ka kādā veidā tā konsekretā dzīvē atjaunojas nu, citās formās. Arī mazākās grupas, mazākās kopienas, kuras kādreiz arī ir paplašinātas ar citiem locekļiem, arī ar lājiem, ar tiem, kuri tikai garīgā veidā pieder tādai kopienai. Un tie ir tie laicīgi institūti, kuri izaug no dažādām katoļu kustībām. Un tad arī ir dažādības izpausme baznīca. Var teikt, ka nevienā citā baznīcā, ka tikai katoļu baznīcā ir tik daudz tādu institūtu, tādu organizāciju, tādu kopienu, kuras dzīvo pēc šiem svētsolījumiem un realizē tādus mērķus. Ziņojums no revīzijas komisijas. Tātad konsekrēto dzīvi var iedalīt trijās daļās – Publiskus svētsolījumus saliek piemēram klosteru ļaudis, dominikāņi, benediktīnieši, franciskāņi un tam līdzīgi. Savukārt laju institūti pie mums pazīstamākie ir opus dei vai prosanktitāte, kuru svētsolījumi jau ir cita, it kā netik publiska līmeņa, un kuru starpā vēl bez klosteru ļaudīm var būt arī vajiem piederīgiem. Savukārt apustuliskās dzīves kopienas Trešais veids Latvijā diemžēl nav sastopams, bet piemēram esot tādi palutīni Polijā, kas nodarbojas gan ar rekolekciju vadīšanu, gan grāmatu izdošanu un citām apustuliskās kopienas aktivitātēm. Šodienas burts ir... Burts c cenobītisms. No grieķu vārda koinobiona dzīve kopienā. Tātad senobītisms – sena mūku dzīves forma kopienā, kuras locekļiem, atšķirībā no vientuļniekiem, bija obligāti jālūdzas kopā, jāpaklausa priekšniekam un jāveic kopīgs darbs. Mazliet no vēstures. Cenobītisms tātad ir klostera tradicionālā kopējā dzīve rietumos, austrumos. Tā ir pretstats eremītismam – Svētais Pahomijs, viens no tās dibinātājiem un iniciatoriem, kas dzīvoja Eģiptē, bija uzrakstījis pirmās regulas metus. Daži uzskata, ka šāds dzīvesveids eksistējis vēl agrāk, bet šis svētais to ir formulējis, veidojot regulu. Mūkiem bija pienākums tātad paklausīt priekšniekiem, kopīgi lūgties, piedalīties svētajā misē, kā arī izpildīt kopienas pienākumus, tātad arī darbs atšķirībā no anahorētiem, cenobīti dzīvojuši kopā, kopīgi baudījuši maltītes refektāžā, kas ir ēdama telpa, un vēlāk pahomī regulu izmantoja svētais Benedikts no Nursijas, tā izplatīdams to Eiropā. Un tagad neliela iedziļināšanās. Varam teikt, ka no cenobītiem nāk visā mūsdienās konsekrētā dzīve, kur ir svarīga kopiena, kopīga lūkšana, arī kopīga, kopīgiem mīlestīšana. Tas ir tie pamati, kuri raksturo organizēto konsekrēto dzīvi. Tātad cenobīti bija ļoti sen, kādā veidā iedvesmoja arī mūsu laikus. Mūsu laikus baznīca, protams. Cenobīti dzīvoja drusku tādā civilizētākas vietas, kur eh, bija jābūt arī kādā kapelā, kādā kopīgā telpā, kur var satikties, ēst un tā tālāk. Ne tā kā vientulnieki, kuri bieži vien dzīvoja arī uz kāpiem, veciem kāpiem vai kolonnām un tā tālāk, arī simboliski tālu no cilvēkiem un arī no citiem <laughs> vientulniekiem. Tādā veidā cenobīti bija it kā konkrētas mīlestības piemērs tiem cilvēkiem, kuri gribēja civilizēt arī attiecības laja, lajā sabiedrībā. Pat ļoti liels labums ir nācis no cenobītiem. Cenobīti mēs eh, nākošajā raidījumā stāstīsim par benediktīņiem. Dibināja skolas, aptiekas, tur radās zinātne, grāmatas tika pārrakstītas. Eh, daži klosteru mūki dzīvoja no upagošanas, un tad viņi darīja ļoti daudz lietas, ko cita neprata, jo viņi bieži vien bija ļoti izglītoti un prata lasīt un rakstīt, pārrakstīt grāmatas. No viņiem ir liels labums arī tas, ka viņi lūdzās, protams, viņi apvienoja cilvēkus arī pirmās skolas jau, kā teicu, veidoja, izglītoja cilvēkus. Ziņojums no revīzijas komisijas. Tātad cenobītisms – dzīve kopienā, sana mūku dzīves forma, no kuras attīstījušās arī mūsdienu mūku dzīves formas. Lai arī to raksturo dažādi sarežģīti svešvārdi, šis pats cenobītisms vai ordeņi un regulas, tas nenozīmē, ka mums būtu jākautreiz no klosterļaudīm, gluži otrādi. Ja nu cilvēks ir konsekrējis savu dzīvi, Dievam tas nozīmē, ka viņš ir kļuvis par profesionāli lūkšanā. Tātad mums pavisam noteikti ir tiesības, gluži kā senākās filmās bieži redzam, vērsties ar saviem lūgumiem un lūgt lūkšanu atbalstu klosteru ļaudīm. Cenobītisma gadījumā, kas ir dzīve kopienā, atšķirībā no anahorētisma, kas ir vientuļnieka dzīve, kopiena ir tā, kas palīdz tev kļūt svētākam, jo kopienas ietvaros neizbēgami rodas konflikti <laughs> un viens otru var darīt šķīstāku. Arī šajā saskarsmē, savukārt anohorētismā, jeb pat tūkstnešnieka dzīvē, svēdarīšanā vairāk iesaistās tieši askēze un iztikšana bez cilvēkiem. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.